Je ne pourrai jamais être ton mari. Y'a que deux maillages, je suis amoureux. La vie a un sale goût amer à cause d'une bécane, un frère à moi est moreux. On a été obligé de charbonner, enculé. Les gars du 7 ont bien changé la donne. Tu le savais, t'as beau les mains en pointeux, ma face par salle sur les côtés. Moi je récupère, je distribue, café à sa misère. Moi j'ai pas bougé du quartier. Mais je compte plus sur le bénéfice des quêtes plats. Et j'en revends pour que j'en ai plus. Et je regarde tous ceux qui veulent ma place. Y'en a jamais assez. Le peur assez lassant. Si dans trois mois j'ai pas percé, je me remets à revendre la scène. 15 que j'ai commencé à bouger dans le bas jamais sans ma capuche. J'en détaille plus, j'en rabats plus, j'en revends plus. Je veux manger plus et j'en veux plus. Je suis beaucoup plus, je veux grimper, je suis grimper. j'ai pas personne, Je me remets à revendre de la C. Et ceux qui m'ont aidé, moi je les ai trouvés dans la rue jusqu'aujourd'hui. Je suis avec des délais teutés, du rinté comme des ratés. On va tout prendre à rendre, regardez comment faire. en manie la lame mieux que Jackie Chan. 500 eux sur 100 grammes, faut mettre bien celui qui guette Oui, t'es si lui il se gâte. Et comme les condés en quête, toi tu fais que changer de plaque. Une autre meuf, une nouvelle plante, plus de bénéfices, plus de problèmes. Plus de bossures, plus de descentes, et y a plus de poucaves jamais assez. Le peur assez lassant. Si dans trois mois j'ai pas percé, je me remets à revendre la scène. 15 que j'ai commencé à push dans le bas jamais sans ma capuche, j'en détaille plus, j'en rabats plus, j'en revends plus, je veux manger plus et j'en veux plus, je suis beaucoup plus, je veux grimper ma pêche, je suis grimper ma pêche, donc j'en fais deux fois beaucoup plus pour pouvoir manger deux fois plus. Et j'en ai jamais assez, le peur assez lassant. Si dans trois mois j'ai blessing. Ella me llame así. nasceu.